Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ուղղված պարավաթումբի բնակիչների հերթական օրինակելի նախաձեռնությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ 2016 թվականի ապրիլյան արճակատման ամնացորդ նվիրյալը Քարամ Սլոյան Օղակ ռազմագործողություն՝ տեղն ու դերը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում։ Վոլեյբոլի բանակային առաջնություն պաշտպանության բանակի զինծառայողներից կազմված հավաքական թիմերի միջև։ Ռուսական բանակի ռազմական գործիչ Դավիթ Արգուտյան երկայնաբազուկի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Օրինակելի նախաձեռնություն Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում օրերս հերթական օրինակելի նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Մարտունու շրջանի Պարավաթուն համայնքի բնակիչները։ Պաշտպանության բանակի արևելյան հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների համար մի խումբ կանայք ժենգյալով հաց են թխում։ Բնականաբար նպատակը ոչ միայն հայրենաց պաշտպաների բնության բարիկներից պատրաստված ավանդական ուտեստի մատուցումն է, որն անշուշտ հաճելի զգացողություններ առաջացնում յուրաքանչյուրի մոտ, այլև բոլորիս անվտանգությունն ապահովող տղաներին թևուտիկու կանգնելու պատրաստակամության դրսևորումը։ Լսենք Պարավաթում համայնքի ղեկավար Սասուն Սարգսյանին եւ Փոգնդապետ Մհեր Սարգսյանին։ Միջոցառման նպատակը հետեւյալն է՝ փորձենք մեր ժողովրդի հայացքը ուղենք դեպի մեր սահմանները, ուղենք դեպի մեր զինվորը, ով օր ու գիշեր հսկում է մեր սահմանը։ Եվ երևի պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, որը սա մի փոքրիկ կայծ է, որ կարող է դառնալ մի մեծ կրակ մեր զինվորի կողքին կանգնելու, մեր զինվորի կատարած գործը գնահատելու եւ ինչու՞ չէ ոչ միայն ժինգալով հացի տենց միջոցառմամբ, այլ պատերազմի ժամանակ կանգնելու մեր զինվորի կողքին, որ เป զի զինվորը հասկանա, որ ինքը մենակ չէ, հայրենիքը մենակ իրենը չէ, հայրենիքը մեր բոլորինս է եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ հայրենիքը ամեն ամեն գնով պաշտպանելու Չնայած մեր հարևան պետության ռազմատենչ հայտարարությունների ներկայդրությամբ այս փոքր համայնքում, այս փոքր գյուղում, բայց միասնական ուժերով մեր ժողովուրդը, մեր մայրերը, քույրերը իրենց պատրաստականությունն են հայտնում առաջնագծում կանած մեր բոլոր զինծառայողներին եւս մեկ անգամ ողջավորիչ, ողջաշնչող միջոցառումներ իրականացնեն Գաղափարը ինքնաբուխ է, սա առաջինը չէ մեր դիրքապահ զինվորների համար ինչ որ միջոցառում կազմակերպելու։ Այս միջոցառումը նմանատիպ կազմակերպվել է 16 թվականին եւ այլ տենց շարունակ մեր կանանց նախաձեռնությունն է, որպեսզի մեր հասարակությունը ողևորվի հայրենասիրությամբ եւ պիտի մեր հասարակությանը մատուցենք զինվորականի արժեքի բարձրացման այդ մոտիվները, որպեսզի մեր զինվորականները մեր սահմաններում հաստատակամ լինեն։ Նման միջոցառումները ոգևորիչ է եւ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են կատարելու իրենց պարտականությունները առաջնային գծում մեր զինծառայողներից սկսած շարքային կազմից, պայմանագրային կազմից, սպայակազմից եւ ցանկալի է շարունակական բնությունը ես շնորհակալություն եմ հայտնում համանքի ղեկավարին, կազմակերպիչներին, մեր քույրերին, մայրերին։ Նախաձեռնությունն ամիջականորեն կյանքի կոչող գյուղի կանայք հանդիսանալով նաեւ զինծառայողների մայրեր ու տիկնայք Թերևս բոլորից լավ գիտեն, ինչպես օրուգիշեր մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների, այնպես էլ խաղաղության արժեքը համայնքի ղեկավարի հետ միասին հատետի կազմակերպալը երկունջինն է արդեն։ Մեր սրտանցը ցակալավ էր մեր զինվորներն են մս մեր տիկուտը պահելիս մուքալյուրանց տիկուկն կպահում օզալենք էստեն կազմակերպինք մեր զինվորների համար։ Մեր զինվորներին հետ էք պատրաստում։ Հաստուստա խաղաղությունին մեր զինվորները լավ ծարային մուքլմիշտ մայրերի իրանց տիկունքին վնկացածնիկ։ Հա, իմ տղասելա ծարայում միշտ խաղաղություն ունի առողջինին, իրանք մս պաշտպանին, մունքալ իրանք դոլվում Ղարաբաղ ցունցասած իրանք դոլվում միշտ նկացածինինք։ Խաղաղությունն է, զինվորներն առողջինի։ Խաղաղությունն ցանկանում Արցախը խաղաղինի, ժողովուրդն էլ ապրեն խաղաղ երկինքի տակ։ Տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական արտի իրողություններն առավել քան երբևէ անհրաժեշտաբար թելադրում են բանակի ու հասարակության միասնականությունը։ Միայն յուրաքանչյուրիս եւ բոլորիս կարողությունների առավելագույն ներդրման դեպքում մենք կկարողանանք դիմակայել ու հաղթարել ամտանգային այն մարտահրավերները, որոնք ձևավորվել են մեր երկրի շուրջ։ Բարավաթումբի բնակիչները այս հարցում պատրաստական են եւ վստահեցնում են, որ նման նախաձեռնությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Ռուսաստանի խաղապահ հարակելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Արցախում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին տեղեկանում ենք անցնող շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություններից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շորջորյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բարեկությունը արվել Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակարավորական խմբերը շարունակում են ստուգել եւ մակրել տարած քաղաքականներից եւ չփայտած զինամթերքից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ամնացորդ նվիրյալ Քարամ Սլոյանը անցնող շաբաթվա ընթացքում ապրիլի 27-ին կդառնար 26 տարեկան։ Քարամ Սլոյանը ծնվել է 1996 թվականին Արագոցուտնի մարզի Արտաշավան գյուղում։ Ժամկետային զինծառայող գնդացրորդ Քարամը Քարուրիա պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ոչ երկայնքով հակառակորդի ձեռնարկած հարձակմանը առաջին դիմավորողներից էին հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկի տղանները։ Կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանն իր ազնակազմի հետ միասին կարողացել է երկու անգամ հետ մղել հակառակորդի գրոհը։ Երբ հրամանատարը հասկացել է, որ այլևս դիմադրելն անհնար է քանակով ու ռազմական տեխնիկայով բազմիցս գերազանցող ճշնամուն, քրակը վերցնելով իր վրա զինվորներին հետ նահանջելու հրաման է տվել։ Սակայն զինծառայողները Քարամ Սլոյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը, Անդրանիկ Զորաբյանը չեն նահանջել։ Պայքարել են մինչև վերջ եւ զոհվել իրենց հրամանատարի հետ։ 2016 թվականի մայիսի 28-ին Քարամ Սլոյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջինաստիճանի պետական իշխանանշանով։ Օղակ ռազմագործողությունը Ապրիլի 30 Արցախյան գոյապայքարի ամենադաժան տարեթվերից մեկն է։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսվեց եւ մինչեւ օգոստոս շարունակվեց օղակրազմագործողությունը, որի հետևանքով բռնատեղանվեցին Շահումյանի շրջանի Գետաշենն ու Մարտունաշենը, Հադրութի շրջանի 15, Բերդաձորի ենթաշրջանի 4 գյուղ։ Ադրբեջանի բանտերն ու քնչական մեկուսարանները լցվեցին հազարավոր հայորդիներով, ովքեր վերապրեցին թուրքական համակենտրոնացման ճամփաների ողջ Գողգոթան։ Դեռևս 1923 թվականից պատմական Գյուլիստանի գավառի տարածքում կազմավորված Խանլարի եւ Շամյանի շրջաններում խորթային իշխանության տարիներին բազմից սրհարց բարձրացվել Շամյանի շրջանը լղի իմ կազմի մեջ ընդգրկելու վերաբերյալ, սակայն միշտ մերժվել էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբից եւս Շամյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի հայ բնակչությունը հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի կազմում Հայաստանի վերամիավորվելու պահանջով։ 1990 թվականի գարուն ամառ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի իշխանությունները վերջնականապես ձեռնամուխ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ուժային ճանապարհով լուծելուն, սկսում են ստեղծել հատուկ բաժիջ ստորաբաժանումներ։ 1990 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի կառավարող շրջանակներում կրկին սկսում է շրջանառվել Շահումյանի շրջանի որպես վարչական միավորի լուծարման հարցը։ Չնայած որ Շահումյանի շրջանը եւ Գետաշենի ենթաշրջանը դադարեցրել էին ամեն տեսակի հարաբերություններ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այնուամենայնիվ դա չէր խանգարում ադրխսը կառավարության այդ շրջանը համարել Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ եւ որոշումներ ընդունել ներքին սահմանները վերաձևելու ցուցումներով։ 1991 թվականի մարտի 17-ին խորհրդային ղեկավարությունն անցկացրեց համամիութենական հանրակրվե։ Ադրբեջանը կողմ քվեարկեց խորհրդային միության պահպանմանը։ Հայաստանը բոյկոտեց հանրակրվեն, հայտարարելով, որ սեպտեմբերին անցկացնելու անկախության հանրակրվե։ Ադրբեջանի հավատարմությունը գնահատվեց անօրինական զինված կազմավորումների զինաթափման, Անձնագրային ռեժիմի ստուգման պատրվակի տակ Ադրբեջանը խորհրդային կենտրոնի օժանդակությամբ ձեռնամուխ եղավ Ղարաբաղի հայաթափման գործընթացին։ Նախորոք մշակված օղակ ռազմական գործողությունը սկսվեց ապրիլի 29-ի լույս 30-ի գիշերը լայնատարած հարձակումով։ Գործողությանը մասնակցում էին Կիրովաբադում տեղակայված ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի Անդրկովկասյան օկրուգի 4-րդ բանակի 23-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի զորամասերը, Բաքվի հատուկ գնդի վարչականները եւ ադրբեջանական օմոնականները տանկերի, հետևակի ռազմական մեքենաների եւ զրահամեքենաների շարասյուններով Ընդհանուր թվով 200 միավոր մարտական տեխնիկայով մոտ 6000 հոգի մարտուժով, որոնց մի մասը նախորդող շաբաթվա ընթացքում դիրքավորել էր անտառներում եւ բլուրների վրա, կրակածիլ եւ կոբրա տեսակի վեց ուղաթիռներ աստիճանաբար շրջապատման օղակի մեջ են առնում մարտունաշենն ու գետաշենը։ Մի քանի տասնյակ խաղ բնակիչներ են գնդակահարվում ու կասնահարվում։ Ականատեսների վկայությամբ օպերացիայի արդեն իսկ առաջին օրվանից շրջակա ադրբեջանական գյուղերի հազարավոր բնակիչներ ներխուժում են գետաշեն ու մարտունաշեն եւ սկսում թալանել հայերի ունեցվածքը։ Գետաշենի ինքնապաշտպանության պատմական նշանակությունն այն է, որ 1988 թվականից մինչև 1991 թվականի ապրիլի վերջը իր վրա վերցնելով ճշնամու բոլոր հարվածները թույլ չտրվեց, որպեսզի ճշնամին ներխուժի Արցախ լղին։ Քանի որ գետաշենցիների եւ Հայաստանից մեկնած մի քանի ջոկատներով կազմակերպված ինքնապաշտպանության փակված էր դեպի լղի իմ դարպասը։ Իսկ Արցախում այդ ժամանակ արդյունավետ օգտագործվեց պատերազմին պատրաստվելու համար։ Գետաշենով անցան եւ իրենց առաջին մարտական մկրտությունը ստացան բազմաթիվ հերոսներ ու ջոկատներ, որոնք հետագայում դարձան հայոց բանակի հիմքը։ Տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները կրկին անգամ վկայում են, որ ազգային ազատագրական պայքարում հաղթանակի հասնելու համար նախ եւ առաջ պետք է սեփական ուժերի վրա հույսը դնել։ Գիտակցելով, որ քաղաքականության մեջ եւ պատերազմում բարեկամ ներնու դաշնակիցները պայմանական բնույթ են կրում, բացի դրանից կարեւոր է ճկուն քաղաքականության իրագործումը, զուգակցված դիվանագիտական համապատասխան քայլերով, որը սակայն հույսային Արցախում չնկատվեց։ 1991 թվականի գարնանը բոլոր նախադրյալները կային խորթային եւ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հայ ժողովրդի դեմ կազմակերպված ողակ ռազմական գործողությանը դիմակայելու նպատակով համաժողովրդական պայքար կազմակերպելու համար։ Թերևս այդ ճանապարհով հնարավոր լիներ կանխել վերահասվող վերգությունը։ Մանավանդ որ Շահումյան գետաշենի ինքնապաշտպանական ուժերի ոչնչացման ծրագիրը գոյություն ուներ դեռևս 1989 թվականից։ Վոլեյբոլի բանակային առաջնություն Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերի եւ ստորաբաժանումների միջև անց են կացվել 2022 թվականի վոլեյբոլի թիմային առաջնության մրցումներ, որին մասնակցել են ներզորամասային խաղերում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողներից կազմված թիմերը։ Բացի առողջ ապրելակերպից, սպորտմասսայական միջոցառումները կարևորվում են նաև զինծառայողների ակտիվ հանգիստը բովանդակալից կազմակերպելու, զինվորական կոլեկտիվների մարտունակության բարձրացման, ինչպես նաև ֆիզիկապես առավել պատրաստված զինծառայողներին ու լավագույն ստորաբաժանումներին ի հայտ բերելու համար։ Ասենք մրցումների մասնակիցներ մայոր Միքայել Սարյանին եւ կապիտան Զորա Աբսանամյանին ընդհանուր մարզաձևը ազնագազմի շրջանակներում ակտիվ հանգիստը կազմակերպման համար եւ կոլեկտիվ ստեղծելու շատ մեծ դեր է հանդիսանում։ Թիմը մեկը մեկին ճանաչելու իրար հետ կարող խաղան կոորդինացված խաղ է ընթանում, որի ժամանակ պետք է մեկը մեկին հասկանան։ Եթե չեն հասկանում, լավ չի ստացվում խաղը։ Այդ իսկ պատճառով հնարավոր է իշքան հնարավոր է մրցակցին հաղթել։ Ցանկանում եմ հիմա բոլորին, մասնակից թիմերին հաղթանակ Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպված վոլեյբոլի առաջնության մրցումներում համար պայքարի արդյունքում հաղթող դարձավ Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հավաքական թիմը։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության բանակի զորամասերի հավաքական թիմերի միջև անցկացված վոլեյբոլի առաջնության եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու առաջնության գավաթով։ Ռուսական բանակի հայազգի գեներալը հայազնվական շատ տոհմեր իրենց իշխանությունը կորցնելուց հետո որպես կանոն մարել են անհետացել պատմության թատերաբեմից այլ ուղի ունեցավ Զաքարյանների փառապանց տոհմի պարագան 1021 թվականին Վասպուրականի արծրունիների թակավորության անկումից հետո նրանց միջուղը տեղափոխվելով Լոռի Դավիթ առաջին անհողին արքայից ստացավ խոժորնի բերդը հաստատվեց այստեղ հետայսու պատմության մեջ կոչվելով Զաքարյան 12-ից 13-րդ դարերում Զաքարյանները վերականգնեցին հայոց պետականությունը, սակայն մողոլական վերահասար շամակները կասեցրին հայոց պետության ընթացքը։ Իսկ Զաքարյանների տոհմը զիջեց առաջնությունը հայոց քաղաքական կյանքում, սակայն չմարեց։ Դարեր անց Զաքարյան տոհմի ներկայացուցիչները կրկին հանդես եկան հայության կյանքում, արդեն որպես արղության երկայնաբազուկներ։ Երկայնաբազուկ պատվանունը Զաքարյաններից առաջինը կրել է Սարգիս Մեծիշխանը, որը ցուցաբերած զինական աջակցության եւ ազնական քաջության համար 1178 թվականին վրաց արքա Գեորգի 3-ից ստացավ մխարգრძելի երկայնաբազուկ պատվանունը։ Իսկ 13-րդ դարի վերջերին մողոլներու Արդուխանը Զաքարյանին շնորհեց Արգուտ պատվանունը, որը Չաղաթայերեն նշանակում է կռնակ, թիկունք։ Այդ ժամանակներից էլ տոհմը հայտնի է Արգուտյան երկայնաբազուկ անվամբ մոնղոլական արշավանքների եւ դրանց հետեված իրադարձությունների հետևանքով Զաքարյան Արգությանները կորցրին իրենց կալվածքները, պահելով միան լորվա Սանահին գյուղը, որտեղ գտնվում են տոհմական դամբարաններն ու տապանատները։ Հայրենական Սանահին գյուղում տոհմի շատ ներկայացուցիչներ այսօր էլ կրում են Զաքարյան կամ Արգության ազգանունը։ Արգությանները մեծ դերակատարություն են ունեցել ոչ միայն հայոց, այլև վրաց եւ ռուսաց քաղաքական եւ ռազմական կյանքում։ Դեռևս ռուսաց Եկատերինա II մեծ կայսրու կառավարման շրջանում Արգությանները ելոմուտ ունեին արքունիքում։ 1800 թվականին ռուսաց Պավել առաջին կայսրը հատուկ հրամանագրով արգության երկայնաբազուկներին ընդունեց ռուսական ազնվականության շարքը եւ հաստատեց նրանց տոմային զինանշանը։ Վահան Վրան արգության երկայնաբազուկների ժառանգական սպարապետությունը խորհրդանշող դրոշով եւ այլ նշաններով։ Իսկ միջնադարում Զաքարյանները, որոնք ցերել են վասպուրականի արձրունիներից, գրում էին արծվակիր խորհրդանշաններ։ Արգոտյանների տոհմի երկրորդ վերածնունդը եղավ 19-ից 20-րդ դարերում։ Այս ժամանակամիջոցում հայոց քաղաքական մշակութային կյանքում Իրենց առաքելությունն իրականացրին գեներալ Մովսես Արգուտյան երկայնաբազուկը, Հայաստանմարտի ականավոր ներկայացուցիչ Հովսեփ Արգուտյան երկայնաբազուկը, Թիֆլիզի քաղաքագլուխներ Նիկողայոս եւ Ալեքսանդր Արգուտյան երկայնաբազուկները, դիվանագետ Վարդան Արգուտյան երկայնաբազուկը։ Արգուտյանների տոհմի ներկայացուցիչն է նաև ռուսական բանակի ռազմական գործիչ Դավիթ Լուարսաբի Արգուտյան երկայնաբազուկը։ Ծնվել է 1843 թվականի մայիսի 1-ին Թիֆլիս քաղաքում ավարտել է Նիկոլայevյան ճարտարագիտական համալսարանը։ Ծառայությունը բանակում սկսել է 1861 թվականին Ենթասպայի կոչումով։ Արդեն 1878 թվականին ստացել է գնդապետի զինվորական կոչում։ 1894 թվականի փետրվարի 1-ին գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 1870 թվականին եղել է սակրավորական գումարտակի հրամանատար։ 1895-ից 1900 թվականներին Կեքսգոլմյան լեյբ գվարդիական գնդի հրամանատար։ 1900-ից 1903 թվականներին 3-րդ հետևակային գվարդիական դիվիզիայի առաջին բրիգադի հրամանատար։ 1903 թվականին արձակվել է Պահեստազոր։ Բանակում ծառայել է ավելի քան 45 տարի։ Մասնակցել է 1863-ից 1864 թվականների լեհական ապստամբության ճնշմանը, Հյուսիսային Կովկասի լեռնականների դեմ 1866 թվականի արշավանքին, 1877-ից 78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմին եւ այլ ռազմագործողություններին։ Պարգևատրվել է Սուրբ Վլադիմիրի 4-րդ եւ 3-րդ, Սուրբ Աննայի 3-րդ եւ առաջին, Սուրբ Ստանիսլավի 3-րդ, 2-րդ եւ առաջին,